Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Yəhyə Xəbbəb ibn Əraqdır radiyallahu anh. Bu sahabə də İslam dinini ilk əvvəl qəbul edənlərdəndir. Hələ uşaq ikən Ərəb qəbilələrindən biri onun qəbiləsinə hücum edir. Kişilərini öldürür, qadınlarını və uşaqlarını əsir götürür. Sonra onu Məkkəyə gətirib kölə olaraq Ummu Əmmar adlı bir qadına satırlar. Xəbbab bu qadının yanında böyüyüb həddi buluğa çatır və Ummu Əmmar üçün qılınc düzəldirmiş. Nəhayət, Muhammed sallallahu aleyhi və sələmə peyğəmbərlik verildikdə Xəbbab İslamı qəbul edir. Onun bu hərəkəti Ummu Əmmarı qəzəbə gətirir və o hər gün öz qardaşları ilə birlikdə Xəbbabı səhraya çıxarıb ona işgəncə verməyə başlayır. Hər gün günün ən isti vaxtında onu səhraya gətirirlər. Paltarını soyundurub əyninə dəmir, zireh geyindirirlər. Saatlarla su vermirlər. O ki var döyürlər. Qılıncı odda qızdırıb onun bədəninə dağ basırlar ki, onu dinindən döndərsinlər. Əbu Bakır radiyallahu anhu və digər zəngin sahabələr onu alıb azad etmək istəyirlər. Lakin Umman Ammar buna razılaşmır. İş o yerə gəlib çatır ki, axırda Xəbbab Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib ona şikayət edir. Rəvayət edilir ki, Xəbbab ibn Ərat radiyallahu anh demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm libasına bürünüb Kəbənin kölgəsində dincələrkən biz onun yanına gəldik və ona şikayət edib dedik, bizim üçün Allahdan kömək diləməyəcəksənmi? Bizim üçün Allaha dua etməyəcəksənmi? O buyurdu sizdən əvvəl yaşamış möminlərdən birisini tutub torpağa bastırardılar. Sonra da mişar gətirib onun başının tən ortasına qoyar və onu iki hissəyə bölərdilər. Lakin bu işgəncə onu dinindən döndərməzdi. Kimisini də dəmir daraqlarla başını ta sümüyə dəy və ya sinirinə dəy darayardılar. Lakin bu əzab onu dinindən döndərməzdi. Vallahi ki, Allah bu dini tamamlayacaq. Hətta iş o yerə gəlib çatacaq ki, atlı Sənadan Hədramautə tək başına gedəcək, səfərə çıxacaq və yolda Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayacaqdır. Lakin siz tələsirsiniz. Diqqət edin, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xabbaba daha çox əzab əziyyətə məruz qalmış insanları yada salıb öz gününə şükür etməyi, yəni səbirli olmağı tövsiyə edir. Bu sözlərdən sonra Xəbbabın qəlbi rahatlaşır. Və o başa düşür ki, hər şeyə qadir olan qüdrətli və qüvvətli Allah İslamı və müsəlmanları uzaldacaq, küfrü və kafirləri isə alçaldacaqdır. O gündən sonra Xəbbab Allah yolunda canından keçməyə hazır olur. Üstəlik, əllərini qaldırıb bəndəsinin əllərini boş qaytarmayan Allaha yalvarır. Ona əzab əziyyət verən zalimlara bəddua edir. Bu xüsusda uca Allah buyurur: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib, mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. Həmsinin Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir, sizin Rəbbiniz həyalı və səxavətlidir. Əllərini ona tərəf qaldırıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Nəhayət, bu dualar öz bəhrəsini verir. Ümmüəmmarın başında kəskin ağrılar əmələ gəlir. Bu ağrılar getdikcə o qədər şiddətlənir ki, axırda qadın başını divara döyməyə başlayır. İt kimi hürür. Hər yerdən onun üçün həkimlər gətizdirilir. Lakin onun baş ağrılarına əlac tapılmır ki, tapılmır. Axırda dəmiri odda qızdırıb onun başına dağ basırlar ki, bəlkə ağrıları sakitləşər. Başında salamat yer qalmır. Elə o halda da ölüb gedir. Mömin bəndələrinin dualarını qəbul edən Allah zalimlara lənət eləsin. Bir müddətdən sonra Xabbab radiyallahu anhu Mədinəyə hicrət edir. Ömrünün axırına dəy, istər canı ilə, istər malı ilə, istər duaları ilə İslama və müsəlmanlara yardım edir. Ömər ibn Xattabın radiyallahu anhına xilafəti dövründə bir gün o məclislərin birində Xabbab ibn-ül Arafi yanına çağırır. Öz yanında otuzdurur və deyir, sən və Bilal mənim yanımda oturmağa layiqsiniz. Siz Allah yolunda çox əziyyətlər çəkmişsiniz. Onda Xabbab deyir, düzdür, ey müəminlərin əmri. Lakin sən bilirsən ki, o vaxt Bilalı müdafiə edən, onu köləlikdən azad edən tapıldı. Məni isə zalimların əlindən almağa heç kəsin gücü çatmadı. Ömər ondan başına gələnləri danışmağa xahiş edir. Lakin Xəbbab acı günlərini yada salmaq istəmir. Ömər təkid etdikdə Xəbbab sadəcə köynəyini qaldırıb bədənində olan yanıqları ona göstərir. Ömər buna baxa bilmir. Əli ilə üzünü tutub ağlamağa başlayır. Rəvayət edilir ki, Qeys ibn Əbu Hazim rahiməhullah demişdir. Xəbbab ağır xəstə ikən biz ona baş çəkməyə gəldik. Onda o bizə dedi, bizdən əvvəl həyatla vidalaşmış qardaşlarımıza gəlincə, bu dünya onların ahirət savabından heç bir şey əskitməmişdir. Xəbbab ibn Ərad radiyallahu anh demək istəyir ki, İslamın ilkin dövründə sahabələrin əksəriyyəti çox kasıb olmuş Və onlardan bəziləri elə kasıb ikən dünyadan köçmüşlər. Məmləkətlər fəth edildikdən sonra isə onlar çoxlu qənimətlər əldə etmiş və bunların sayəsində sərvət sahibləri olmuşlar. Əvvəlkilərin kasıb olması və belə halda dünyadan köçməsi onların savabını azaltmamışdır. Bundan aydın olur ki, dünya malı artdıqca insanın məşğuliyyəti də artır. Xabbəb radiyallahu anhu əlinə gələn varını Allah yolunda xərcləməkdən zövq alarmış. Hətta ölüm ayağında belə rəvayət edilir ki, Əbu Vail Şəqiq ibn Sələmə rəhməhullah demişdir. Xəbbab ibn-ül Ərad ölüm ayağında ikən biz ona baş çəkməyə gəldik. O bizə bir sandıq göstərdi və bu sandığın içində 80 min dirhəm var. Vallahi, Mən heç vaxt bu sandığın ağzını qıfıllamamışam. Heç bir ehtiyacını da əli boş qaytarmamışam, dedi, sonra ağlamağa başladı. Soruşduq, səni ağladan nədir? Dedi, bu dünya bizdən əvvəl həyatdan köçmüş qardaşlarımızın ahirət savabından heç bir şey əks etməmişdir. Biz isə Əlimizdə olan imkanları torpağa xərcləməkdən başqa bir şey bilmirik. Subhanallah. Adam özü üçün tikdiyi balaca bir komasına görə və ailəsini dolandırmaq məqsədi ilə əkib becərdiyi torpaq sahəsinə görə nə cavab verəcəyini düşünür. Görəsən, mömin qardaş və bacıları az olduğu halda dünya malı yığıb onu artırmaqla məşğul olan Axırda da onu özü ilə apara bilməyən zavallılar heç bu haqda düşünürlərmi? Axı Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir, qonşusu ac ola ola öz qarnını doyduran kimsə əsil mömin sayılmaz. Xəbbab radiyallahu anh, 73 yaşında vəfat etmiş və onun cənazə namazını Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh, qıldırmışdır. Sonra Əli radiyallahu anhın qəbrinin baş tərəfində durub demişdir. Allah xəbbaba rəhmət eləsin. O, Allahın rəhmətinə qovuşmaq üçün müsəlman olmuş. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə itayət göstərib hicrət etmiş və son nəfəsinə dək Allah yolunda vuruşmuşdur.